Gässen och tågar stolt i världen. Fanan fladdrar vackert på sin stång. Det är Sverige starka arm som bär den. Sveriges söner tågar fram med sång. Sveriges söner tågar stolt i världen. Fanan fladdrar vackert på sin sång. Det är Sveriges starka arm som bär den. hade glatt humör och toner ljusa Undan, undan, ty här komma vi Hör ni Sveriges mörka skogar susa Kring vår fana sjöngs i melodi Sverige, Sverige, Sverige främst bland alla Dina färger, dina lär det går Högt mot himlen man förstod och skalla ja, riksdagens massor lyssnade. Det stå Sverige, Sverige, Sverige främst bland alla. Dina färger rider där det går. Högt mot himlen, varför skulle skalla? Gatans massor lyssnade. Det stå Susa dina sånger, Sveriges dungar, Sveriges fana fladdrar.